ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Gospodar naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost. Ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedinog. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đulešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima la ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre la ilaha illa Allah riječi Islama la ilaha illa Allah ključ vrata dženneta braćo i sestre u islamu, iman jeste kod ehlu sunnete wal džama dijelo i riječ. To podrazumijeva pet stvari. Podrazumijeva riječi srca i riječi jezika. I podrazumijeva dijelo srca, dijelo jezika i dijelo vanjskih organa kad sakupiš ove stvari ispadne kod ehlu sunnete wal džema da u iman spada pet osnovnih stvari Pazite kada Allah poslanik doista je bogobojaznost ovdje.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 سيكوس predavanja na temu imana, da vidimo određena pitanja koja su vezana za ovu meselu, da vidimo kako je to ehlu sunna wal džema, kako su to prve generacije muslimana shvatale i poimale ovo pitanje, s obzirom da je u posljednje vrijeme, posljednjih mjeseci ovo pitanje puno kompromitovano i svako je nekako ili mnogo je tih ljudi nekakvih koji su pokušali pogrešno impretirati ovu, ovo pitanje zato se osjeća potreba da se progovori malo na ovu temu jer braćo i sestre čovjek mora da se obrati kad se raziđe po određenom pitanju mora da se obrati šta kaže Allah šta kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ali veoma bitno shodno razumijevanju prvih generacija muslimana da vidimo kako su to pitanje razumijevali ashabi da vidimo kako su to pitanje razumijevale prve generacije muslimana da vidimo kako su to pitanje razumijevali imami ovoga ummeta jer po ovome pitanju došlo je do pogrešnih svatanja na osnovu ovog pitanja pojavile se odma u prvo stoljeće islama određene sekte, određene grupacije gdje su se pojavile Haridžije koji su počeli proglašavati muslimane nevjernicima, koji su ohalalili muslimansku krv, koji su počeli praviti bune i ustanke i dizati muslimanske mase protiv vladara, praviti pobune, praviti nered, fesad i tako dalje. Dok s druge strane pojavili se isto grupacija i sljedbenici takvog jednog svatanja po pitanju popuštanja u Allahu i subhanu wa ta'ala vjeri po pitanju neulaska dijela u iman gdje su izostavili dijela od imana i ne samo to i ne samo to čak su govorili određene određene stvari koje nemaju nikakve veze sa imanom na kojem je na, sa vjerovanjem na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prve generacije muslimana. Zato osnovu u ovom ciklusu naših predavanja mi ćemo uzeti jednu knjigu koja je temelj po pitanju ove mesele. Knjiga koja je sa senedom napisana do poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem knjiga braćo i sestre koju je napisao jedan veliki učenjak za koga za koga ima Ishak ibn Rahavej kaže Allahu yuhibbul haqqa Abu Ubejda alamu minni wa afqah Allah voli istinu a ovaj čovjek koji napisao knjigu Iman, Kitabul Iman Ebu Ubejd zove se Al Qasim ibn Salam El Bagdadi kaže Ishak ibn Rahavej za njega Allah voli istinu, Ebu Ubejd je učeniji od mene. A ja se nadam da ste mnogi od vas čuli ko je bio Ishak Rahavi. Ako niste čuli za njega, onda ste čuli za imama Ahmeda ibn Hanbala, koji kaže za Ebu Ubejda, rahmetullahi alejh, da je ustav, da je učenjak, pazite dobro, i to veliki učenjak i svakog dana sve više i više postaje veći učenjak. Jahja ibn Ma'in takođe jedan od velikih učenjaka hadisa i kritičar po pitanju učenjaka pazite hadisa kaže za Ebu Bejda poput njega ljudi trebaju da pitaju Ebu Dawud koji je također bio jedan od žešćih kritičara ravija prenosioca hadisa ga je ocinio kao pouzdanog kao pouzdanog a on je cijenjene cijenjena braćo i sestre, 157. godine rođen i napisao je, kažemo, ovo dijelo do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Što znači da je prenosio on od svojih šehova, a oni od svojih učenjaka, odnosno učitelja šehova, sve do Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, gdje ne možete ovo pitanje obrađivati, ne možete ga spomenuti, ne može se zamisliti cijenjena braću i sestre, da čovjek shvati meselu imana bez ovakvog jednog dijela koji se smatra, kažemo, mimo još nekoliko dijela, osnovom i temeljom. A nažalost, nažalost, neki ljudi koji se se hvatali i bakšali po pitanju ove mesele, samo kad mu spomeneš ovo dijelo, nije ničo za njega. Jeste. Jeste oni koji pričaju upnim riječima i huškaju braću i sestre na ovim prostorima i govore im velike i krupne riječi po pitanju imana i po pitanju pljuvanja po ljudima i po dajama a naravno da ne govorimo po islamskoj zajednici a da ne govorimo po drugim stvarima i po pitanju našeg naroda koji pljuju po ljudima, dedama i nenama, po džamijama, koji pljunu, pljuju gdje god stignu. Skoro da ne znaju reći lijepu riječ kad mu spomeneš ovo djelo ili neka djela koja su kapitalna djela po pitanju ovime se, ali, vallahi, braćo i sestre, nije čuo za njeh. Kao da čovjek osnovne stvari nije pročitao, nije poslušao od učenjaka od šejhova. Zato, zato, kažemo na jedan fin, pokušat ćemo, pokušat ćemo jednostavan način obraditi neke mesele vezano za ovu meselu, meselu imana, da bismo tokom komentara u narednih nekoliko predavanja, možda vidjet ćemo 5-6, mada lično mislim i ne, i desetak predavanja nije dovoljno da bi se ispravno shvatila ova mesela, pokušat ćemo na što jednostavni način objasniti da vidimo šta je Ehlu Sunna vol džemaa, šta su prve generacije muslimana smatrale, odnosno šta su vjerovale, na koji način su tretirali ovo pitanje. Braćo i sestre u islamu, iman jeste kod ehlu sunnete vol džema dijelo i riječ. Riječ i dijelo. Zato kaže šehhu l-Islam ibn Taymih, rahmetullah alaih, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَ wal الدِّينَ وَالْإِيمَانَ wa وَعَمَلٌ Od temelja vjerovanja, od temeljnih stvari na kojim počiva ehlu sunne wal džema'a, da je vjera i da je iman, da je din i iman zasnovan na riječima i djelu. To podrazumijeva pet stvari – podrazumijeva riječi srca i riječi jezika. I podrazumijeva dijelo srca, dijelo jezika i dijelo vanjskih organa. Kad sakupiš ove stvari, ispadne kod ehlu sunnete vol džemaa da u iman spada pet osnovnih stvari. Pet osnovnih stvari. Kao što smo spomenuli, riječi Srca. Pa zar može srce da govori? Jeste, kod ehlu sunnete vol džemaa, srce ima svoj govor, a govor srca jeste jekin. I potvrda u srcu, jer vjernik ne može vjerovati u nešto, braćo i sestre, bez jekina. Bez jekina, bez čvrstog ubjeđenja koji neće pomutiti nikakva sumnja. Koji neće pomutiti i pomiješati nikakva sumnja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna al mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Doista su mu'mini oni koji vjeruju Allaha i njegovog poslanika, zatim ne budu sumnjali. Znači ne budu sumnjali nakon imana. Nakon a yaqina nakon što njihovo srce progovori čvrstim ubjeđenjem. Za razliku od munafika. Za razliku od mušrika koji u svom srcu sumnjaju, koji nisu ubijeđeni, koji nisu sigurni. Tako je Allah subhanu wa ta'ala opisao vartabet kulubuhum, da se njihova srca prevrću u sumnjama. I pazite dobro, braćo i sestre, veoma je opasno kad se šubha, kad se sumnja po određenim pitanjima nastani u čovjekovo srce – lijek od šubhe jeste pitanje, jeste znanje. Da znaš i da pitaš ako ne znaš, na taj način određene nedoumice, određene sumnje riješit ćeš iz svog srca. Ako ne budeš učio, ako ne budeš pitao onoga ko zna, ta sumnja, braćo i sestre, može biti veoma opasna, može se vući čitavog života i kad bude trebalo na samrtnoj postelji da te Allah subhanu wa ta'ala učvrsti, možda u tom trenutku baš da progovori ta sumnja. Nažalost, imaju problema sa ovim određenim šubhama koje uđu u njihovo srce i neće da pitaju i veoma lahko potpadaju pod šubhe, pogotovo na ovim forumima, pogotovo po sobama određenim gdje se pumpaju po znacima navoda gdje se ubacuju određene šubhe, gdje ne shvataju osnovne stvari po pitanju, kažem, imana, a vamo s druge strane potežu krupne stvari, suđenje i nesuđenje po Allahom subhanu wa ta'ala zakonu, negiranje i anuliranje imana. Kad čovjek postaje vjernikom, kad čovjek postaje nevjernikom, pa da li je dozvoljeno uzeti advokata, da li je dozvoljeno obratiti se sudijama i zaglavi određenim meselama, određenim pitanjima, braćo i sestre, braćo i sestre, nastani se šubha. I čovjek sa takvom šubhom sutra a, živi koja može više i više rasti i ne Allah subhanu wa ta'ala može, može a, progovoriti u veoma teškom trenutku. Zato kažemo, zato kažemo, jekin u srcu se mora naći kod čovjeka u sve ono što im je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čvrsto ubeđenje da vjeruješ u sve ono što im je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem od uzvišenog Allaha azza ve džel i da to svoje ubeđenje taj svoj jekin i svoj tasdik, svoj potvrdu, a ne miješaš sa sumnjom E, zbog tog jeqina, zbog tog tasdika, čvrstog ubjeđenja, braćo i sestre Ebu Bekr je dospeo na taj stepen koji je dospeo. Zato je Ebu Bekr, zbog ovog čvrstog ubjeđenja, nadmašio čitav ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kao što kaže, ma sebeqakum Ebu Bekrin bi kesreti salati wala sijamin, walakin sebeqakum bi še'in vakare fi kalbihi fasaddaqa. Kaže, a nije vas Ebu Bekr nadmašio sa mnoštvom namaza, nije Ebu Bekr mnogo više klanjao od nas. I nije vas Ebu Bekr nadmašio sa više posta. Jeste, braćo i sestre, nego je Ebu Bekr nadmašio umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sa, nečemu, sa nečim što je palo u njegovo srce, sa imanom, sa čvrstim ubjeđenjem koje je njegovo srce potvrdilo. To je govor srca. I to spada u iman i u srcu, braćo i sestre, je osnova čovjekovog imana. Osnova čovjekovog imana ishodno srcu čovjek nekada. A? Naravno, čovjek nekada biva jačeg imana, nekada manjeg imana koji se povećava sa pokornošću Allah subhanu wa ta'ala, a s druge strane sa griješenjem, A, kad se čovjekovo zaprlja srce, padne ona kap, zaprlja se sve više i više, zato je potrebno da se čovjek čisti i kad srce se očisti, shodno čišćenju, vidite, čovjekov iman se povećava i čovjekov iman se snižava, kažemo osnova je tu, s shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ela inna taqvaha huna, Pazite kada Allah poslanik doista je bogobojaznost ovdje. Pa je poslanik Zloselem pokazao na srce. Poslanik Zloselem je pokazao na srce da je tu bogobojaznost. I svi muslimani klanjaju. Pazite. Svi vjernici klanjaju Allahu subhanu wa ta'ala. Dva muslimana stoje u safu. Nekoga njegov namaz proklete. I kaže Allah te upropastio kako si ti mene upropastio. Drugi do njega ima potpunu nagradu kod Allaha. Neko treći do njega stoji i ima samo jednu desetinu od svog namaza. A svi su klanjali. I svi su isto radili. Gdje je razlika? Razlika je, braćo i sestre, razlika je, braćo i sestre, po pitanju dijela srca koje također spada u iman, a kasnije ćemo o tome a Amijeva, čvrsto ubjeđenje mora biti kod čovjeka mu'mina, kod čovjeka muslimana, da bi njegovo la ilaha illallah bilo ispravno. Druga stvar koja spada u iman jeste riječi jezika. Riječi jezika. A to je da čovjek mora reći la ilaha illallah svojim jezikom. Moraš progovoriti. Nije dovoljno da samo ti u srcu A osjećaš da si vjerniku u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije dovoljno da ti u srcu imaš ubjeđenje. Mora to ubjeđenje da se kaže. Zato su riječi jezika od imana. U tom kontekstu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Jakuba wa Al-Asbaqa wa ma utje Musa wa Isa wa ma utje nabijuna min Rabbihim Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, recite, pazite dobro, ulu, recite vašim jezicima, mi vjerujemo u Allaha. I ono što je spušteno nama, i ono što je spušteno Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Jakubu, a i potomcima njihovim, i ono što je dato Musao i Isa, ali salam, i ono meš, u ono vjerujemo sve, što je dato svim poslanicima od njegovog gospodara. Ali je poenta u tome da se kaže riječima na ovakav način. Što znači da riječi jezika su od imana i da spadaju u iman i da su sastavni dio imana. Obratimo pažnju. Treća stvar koja spada u iman, koja se sačinjava čovjeko vjerovanje, jeste sad ponovo se vraćamo na srce. Dijelo srca. Razlika postoji između riječi srca i dijela srca. Jer smo rekli da Iman čine dvije osnovne stvari, riječi i dijela. Riječi i dijela. Riječi srca i riječi jezika. Sad se vraćamo na dijela. Dijela jezika, odnosno dijela srca, dijela jezika i dijela vanjskih organa. Ovo je treća stvar. Dijelo srca. A to podrazumijeva, kao što kažu učenjaci, nijet, iskrenost, ljubav da voliš, da voliš Allah, da voliš poslanika sallallahu alejhi da voliš braću i sestre, vjernike, da voliš sve ono što proizilazi, a? Iz la ilaha illallah. Također da se predaš potpuno, počiniš Allahu subhanu wa ta'ala. Zato je Allah subhanu wa ta'ala pisao vjernike po pitanju ovih dijela srca. A? Da su innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun Allah šanu kaže kao da su samo pravi istinski vjernici oni koji kad se Allah subhanahu wa ta'ala spomene njihova srca zatrepere. Njihova srca zatrepere i kad se Allahovi ajeti uče njihov iman se povećava i oni se na Allaha subhanahu wa ta'ala a oslanjaju. Gdje ti možeš izvagati koliko se čovjek u srcu boji Allah subhanahu wa ta'ala? Gdje ti možeš izvagati i vidjeti ova djela srca? Nijet, braćo i sestre. Ma nijet. Da znamo kolika je veličina nijeta. Da znamo kolika je veličina iskrenog a, ispoljavanja Allahove subhanu wa ta'ala vjere u srcu mnogo bismo o tome poveli računa. Možeš proći pokraj čovjeka koji ima imetak i da kažeš Allahu da ja imam imetak, ja bi uradio sa tim imetom to i to. I da ti Allah upiše kao da si uradio sa tim imetkom, a ti nisi šta uradio, nisi imao taj imetak, pogledajte. Da kada bi zaista imao taj imetak da bi ga udijelio, možeš ti Allah zapisati, upisati dobra djela, isto kao da si uradio. Isto kao da si Uradio. Zato, braćo i sestre, obratimo pažnju na ova dijela srca. Obratimo pažnju na ova dijela srca. Jer ljudi klanjaju, muslimani klanjaju, ljudi, muslimani poste. Svi muslimani poste. Muslimani udjeljuju sadaku. Muslimani čine dobročinstvo roditeljima. Muslimani uče Kur'an. Ali jedan uči Kur'an i tvrdo mu srce ko kamen a drugi uči Kur'an i srce mu se smekša. Lebdi čovjek, treperi od sreće. Razlika između ovog tvrdog srca koji uči Kur'an. Isto uči Fatihu u namazu, dok drugi uči Fatihu sa srcem mu treperi. Boji se sudnjega dana, boji se Allah subhanu wa ta'ala. Kad se spomene ajet o džahnemu, on zaplače i srce mu se rastuži, a onaj do njega ništa, sve jedno. I jedan i drugi su pokorili se, pokorili se svojim, svojim jezicima, pokorili se svojim organima, pognuli su glavu pred Allahom subhanu wa ta'ala, skinuli su, kako kaže šehhul samim te mije, skinuli su sa sebe braću i sestre. Pazite dobro, obavezu namaza, nećete Allah pitati za taj namaz. Skinuo sam se obavezu. Ali razlika između namaza ovoga i onoga, razlika između učenja Kur'ana ovoga i onoga, razlika između posta ovoga i onoga je kao između nebesa i zemlje. Pazite, zbog čega? Zbog dijela srca. Zbog dijela srca. I koliko nam fali ova stvar? Koliko nam fali iskreno ispoljavanje Allahove subhanu wa ta'ala vjere U srcu? koliko nam fali iskren nijet, <clears throat> koliko nam fali da se rastužimo u srcu, da omekšamo svoje srce. Ovo ilu nil li zikri da. Teško onima čija su srca tvrda. Čija su srca tvrda. Braćo i sestre, Allah subhanu wa ta'ala je prokleo židove zbog ove tvrdoće srca. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة a? zatim su vaša njihova srca postala tvrda kao kamen nakon što su vidjeli Allahove subhanu wa ta'ala ajete Allah subhanu wa ta'ala pred njihovim očima oživio mrtvog čovjeka nakon što im je naredio da dijelom zaklane krave udari mrtvaca koji u istom trenutku sa Allahom dozvolom oživio i progovorio i rekao koga je ubio i nakon toga ga Allah usvrtio i to se sve odigralo pred očima židova i opet su njihova srca ostala tvrda. Nema dijela srca. Nema dijela srca, braćo i sestre. Pa može li se shvatiti gdje su oni što pljuju muslimane? Gdje su oni što vrijeđaju i napadaju muslimane? Gdje su oni što govaraju? Gdje su oni koji su skloni, braćo i sestre, da vrijeđaju časti muslimana i muslimanki? Gdje su oni koji potvoraju? Gdje su oni koji na kraju kreva da govore istinu, nek znaju da je to ogovaranje? Kako je Allah poslanik sa selem definisao? Gdje su oni od ovih dijela srca? Gdje su oni od ovih stvari? Zar to u šta ovo spada? Je to iman? Je to taj iman o kojem oni pričaju, je to pravo ispovjedanje vjere? Je to taj tevhid koji ih uči takvim pokvarenim jezicima? Gdje su granice kod njih? Je se oni zapitali je to takav otrovan jezik imao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve billah. Je to takva djela su imali ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi u svojim srcima? Gdje je razum? Gdje je razum? E, ova dijela, dijela srca, ne mogu se razdvojiti od dijela vanjskih organa, o čemu ćemo kasnije spomenuti. Ko bude htio da razdvoji ahlak, ponašanje, od akide, a akida ovo znači, a ovo akida znači, da čovjek poveže i sveže svoje srce, sa svojim jezikom i sa svojim vanjskim organima. Sve to čini akidu čovjeka. Nemojte onda izbacivati a? i razgraničavati, govoriti ahlak je jedno, akide je drugo. Ili a? na takav jedan način pokušavati, pokušavati opravdati svoje loše postupke, svoje loše riječi. Braćo i sestre, kažemo, kažemo, a? dijela srca ehlu sunne wal džemaa ubraja u iman i koja su veoma, veoma, veoma bitna. Četvrta stvar koja spada u iman jesu dijela jezika. A dijela jezika koja spadaju u iman, kažemo, poput učenja Kur'ana, poput zikra Allahu subhanahu wa ta'ala, poput tespiha, poput tahmida, kad kažeš alhamdulillah, kad kažeš Allahu akbar, kad uputiš Allahu svom gospodaru jezikom, dovu, kad kažeš gospodaru daj mi to i to, to je sve dio imana, to se spada u iman. Dijela jezika su istikvar kad kažeš estagfirullah, kad kažeš lijepu riječ, kad se obratiš svojoj majci, kad kažeš majko, riječima to, puni topline. To je sve dio imana i spada u iman obrate pažnju tvoje učenje Kur'ana spada u iman kad se kihne pa kareš alhamdulillah jezikom što kažeš brate i sestro to je od imana to spada u iman djela su jezika su iman djela jezika su iman i o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori pa kaže obrate pažnju ja i ljudi koji vjeruju zikrom mnogo وسبحوه بكرة asila. Allah بيسو vjernike. Doziva vjernike. Ovi koji vjerujete. Prvo je Allah subhanu ta'ala opisao sa imanom. O vjernici, o mu'mini, Ovi koji vjerujete. Opisani ste imanom, pa vas Allah subhanu wa ta'ala sa takvim opisom doziva pa kaže spominite Allaha mnogo. Jeste, spominite, činite zikr. I ujutro, a, i na večer činite mu tesbih, veličajte ga. Gdje su oni? A? Opet kažemo, od riječi jezika, odnosno havalite, dijela jezika, dijela jezika, gdje su oni u tome po pitanju imana? Oni su, inša Allah, spomenut ćemo to ako Bog da je obradit, zaglavili, otišli u stramputicu, otišli u zabludu i posvijetili se nekoliko mesela vezani za iman i oko toga se drže, a ne razumiju osnovu i suštinu samoga imana. Ne razumiju osnovu i suštinu samoga imana, a jedan od njih kaže, džabe vam je pričati o propisima čistoće, džabe ti je kaže što se obradio čitav poglavlje iz tirmizine zbirke po pitanju tahareta, čistoće, po pitanju hajda i nifasa, kaže kad ti nije ispravno la ilaha illallah. Maša Allah. Kod mene nije ispravno la ilaha illallah i džabe čovjeku što klanja, džabe čovjeku što posti, džabe čovjeku a što rada. Zbog čega je ispravno? A, kaže, mi smo zanijekali ta guta. Braćo i sestre, pomalo vas samo, a, sa strane, pokušavam uvesti u problematiku, u tematiku, a inša Allahu ta'ala narednih sedmica, narodnih predavanja, shvatit ćete, ako Bog da, daleko bolje ovo pitanje u ovom trenutku bitno vam je da zapamtite da četvrta stvar u koji spada iman jeste dijelo jezika dijelo jezika a peta stvar koja spada u iman jeste dijelo vanjskih organa dijelo ruku dijelo nogu odnosno sve ono što čovjek radi od ibadeta svojim vanjskim organima svojim udovima svojim dijelovima tijela, kao što je stajanje na namazu, kao što je ruku, kao što je sežda, kao što je hod na putu sa kojim je Allah subhanu wa ta'ala zadovoljan, kao što je hađ, kao što je džihad na Allahom subhanu wa ta'ala putu, pa čak da uskloniš a, kamenčić iz džamije, da se sagneš, da ga uskloniš, kao što je hadith došao u Buhariji, A? I to je, braćo moja draga, cijenjene sestre, i to je, i to je šta? Iman. I to je ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu poznati hadis koga bilježi Imam Buharija i Muslim. Od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. El imanu bid'un wa sab'un shu'aba. Da iman 70 i nekoliko dijelova, 70 i nekoliko ogranaka. A'laha kelimetu la ilaha illallah. Najveći dio je riječ la ilaha illallah. A najniži dio je da usloni čovjek, da usloni čovjek ono što uznemirava muslimane na putu. To je sve iman. To je sve iman. A sada, braćo i sestre, obratite pažnju. Obratite pažnju. Nekih od tih dijela spadaju ili riječi spadaju u samu suštinu, u osnove imana. Temelj. Kao što kuća ima svoj temelj, tako iman ima svoj temelj. Tako kuća, kako kuća ima svoj temelj, tako iman ima svoj temelj. I ovu meselu, braću i sestre, ovi neki žestoki momci, pa posljednje vrijeme ima žestoki sestara, a? nisu shvatili da ima dijela koja su suština, temelj imana, a ima dijela koja samo nadopunjuju čovjekov iman. Nadopunjuju samo čovjekov iman. Kao što kaže Šihul Islamin Timije u Kitabul Iman, jer i on napisao jedno dijelo, iman, a, koji govori o ovoj meseli, iman vam je braćao kao drvo. Drvo ima svoj, svoje stablo, ima stablo. Ako bi presjegli to stablo u korijenu, to drvo gotovo pada. E, taj iman ima svoju suštinu. Ima svoju suštinu. Suština imana jeste, na primjer, da čovjek, da čovjek mora čvrsto u srcu vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što smo malo prije spomenuli, jaqin. Ako bi posumnjao u ono što mi je došao Allah poslanik sallallahu gotovo ode iman u pot, ja ne znam. Ili ja sumnjam da li je Muhammed sallallahu alaihi poslanik ili nije. Nisam siguran. Braćo i sestre, gotovo ode čovjekovo vjerovanje u potpunosti. Ode ono drvo, ode stablo. A. Moraš se po, pokoravati, odnosno moraš voliti Allaha subhanu wa ta'ala. Moraš voljeti poslanika sallallahu alaihi ako bi došao i počeo da mrziš ja uzbila dođeš sa mržnjom osjetiš mržnju u srcu prema Allahom poslaniku sallam, obrate pažnju ode čovjekov iman u potpunosti ali pa, kada je u pitanju ljubav da se desi da čovjek voli poslanika sallallahu alaihi sallam obratite pažnju ja vam samo sad navodim primjere da vam objasnim ovu tezu ovu stvar koju smo malo prispomenuli a? da čovjek voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Voli ga. Ali kaže ja nisam na tom stepenu da volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem više od sebe ili više od svoje žene ili više od svoga djeteta. Ja sam musliman, volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Volim Allaha, ali ne volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem više od sebe samoga. Da li to čovjeku potpuno negira iman? Da li ovo dijelo srca na ovakav način u potpunosti briše čovjekov iman, da li ćemo reći za takvog čovjeka ti nisi vjernik, ti ne voliš dovoljno Allaha, Allahu poslanika sa selam? Nećemo reći, braćo i sestre. Jer nije rekao ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Omeru kad je rekao Allahu poslanice ti si mi draži od svega osim samoga sebe. Obrate pažnju. Nije mu rekao Allahu poslanice sallallahu alejhi ve sellem nisi vjernik, nego je rekao nećeš potpuno vjerovati, neće tvoj iman biti potpun dok ne budem ti ja preči, odnosno dok ja ne budem draži od tebe samoga. Obratimo pažnju u ovu meselu brču mnogi, mnogi ljudi i ne razumiju je. Zato kažemo, ima dijela, ima riječi koji nadopunjuju samo čovjeku iman. Ako je čovjek ho ne bi uradio, neće izaći iz imana. Neće izaći iz imana kao ono drvo koje smo rekli, koje ima svoj temelj, ima svoje stablo i zemlje. E onda, to stablo se grana i ima svoje stupove sa strane. Na tim stupovima ima grančica. Iz tih grančica se sada a, niče i rađa lišće. Ima plodova i tako dalje. E, braćo i sestre, fasici ljudi koji dođu sa dijelima, vjernici, muslimani, koji dođu sada sa dijelima, poput alkohola, poput a, krađe, laži, ovoga, onoga, s tim dijelima oni krše svoj iman, kao led što obije drvo. I vidite onda, to drvo je skršeno, ali stoji uspravno. Nije ga iskorije na vjetar išupao. Kod nekog je više, kod nekog je manje, a to ćemo inša Allah ta'ala također pojasniti u nekom od sljedećih predavanja. Samo sad želimo da kažemo, nisu sva dijela ta koja spadaju u sastavni temeljni dio imana. od imana. I sve spada u iman. Ali neka, neka od njih, poput namaza, kod jednog dijela islamskih učenjaka, spada u temelj bez koga nema imana, gdje onaj ko ostavi namaz, kažem, kod jednog dijela islamske učenjaka, u potpunosti ruši, ruši svoj iman. Ali, ko ne bi učio Kur'an danas nikako, malo prije smo spomenuli, to je dijelo jezika koji spada u iman, učenje Kur'ana od imana, ali ako čovjek ne bi uzeo Kur'an, ne bi ga učio dan, dva, pet dana, mjesec dana, ne bi nikako učio Kur'an. Ha? Je li on, je li on srušio svoj iman? Ne. Ali šta? sigurno da je iman takvog čovjeka krnjav, imanjkav, jer ga nije nadopunjavao. I ljudi se vraćaju i sestre razlikuju po pitanju imana. Po pitanju imana, kažemo, zato su na najvećem stepenu poslanici. Na najvećem stepenu su poslanici u azm, a? odabrani oni pet poslanika. Pa, tako dalje. Na ovakav način, braćo i sestre, moramo da shvatimo moramo da shvatimo meselu, ehlus, e, meselu imana kod ehlu sunnete vol džema'a, e, sada dolazimo do onog pitanja. Pitanja kako ga započinje Ebu Ubejd al-Qasim rahmetullah alejhi u svojoj knjizi pa kaže i alam rahimak Allah أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح kaže obratimo pažnju braćo i sestre ovo mi je puno bitna rečenica da shvatite ako shvatite ovu rečenicu shvatili ste mnogo što šta kaže znaj dobro Allah ti se smilovao da su učenjaci obratite pažnju učenjaci A? Učenjaci i oni koji vode računa o vjeri. Razišli se po ovom pitanju, po pitanju imana na dvije skupine. Obratite pažnju. Kako Ebu Ubejd naziva Ebu Hanifu jer se misli na njega. Jer je u jednoj skupini Ebu Hanife i učenjaci Kufe koje čujete često puta kako prozivaju, a, pa i nazivaju da su murđije fukaha ul murđije. A ne razumiju da murđija ima nekoliko vrsta ima nekoliko vrsta i da su murđije u pravom smislu riječi one džehmije koje ćemo kasnije inša Allah spomenuti gdje Ibn Kajim rahmetunali kaže da je pre, preko 500 učenjaka od ehli sunneta u al-đama'a proglasilo džehmije nevjernicima jeste braćo i sestre a oni te tekstove koji se odnosi na džehmije na murđije džehmije usmjeravaju i govore protiv učenjaka poput Ebu Hanife rahmetullahi alejhi i učenjaka Kufe i na kraju krajeva i Šejh Albani od suvremenika imao je isto mišljenje odnosno isti stav u pitanju imana pa subhanallah gdje ćete te tekstove koji se odnose na džehmije gdje je preko 500 i druge sekte od murđija učenjaka protekvirilo džehmije vi odnosite ispuštate te tekstove na murđije, fekihe na Ebu Hanifu ili i njegove sljedbenike. A pogledajte šta kaže učenjak Ebu Ubej, del Qasim ibn Salman, za koga smo rekli malo prije. Je Ishak ibn Rahavej kaže, koji je rođen 157. godine po Hidži. Kaže, različili su se učenjaci. Ebu Hanifu naziva učenjak, učenjakom. Naziva fukahaul murđije, naziva učenjaci ma, Razišli su se na dvije skupine. Pa kaže jedna, obrate pažnju šta kaže jedna skupina. To je prva skupina a, na kojoj je bila ogromna većina ehlu sunnete vol džema'a. Iman je, el imanu bil ihlasi lillahi bil kulub. Znači iman, u iman spada ihlas, iskrenost Allahu subhanu wa ta'ala u srcima. Zatim svjedočenje šehadet da potvrdiš šehadetom, šehadet jezikom. jezikom i da radiš radiš, radiš vanjskim organima. Ove tri stvari spadaju u iman kod ehli sunnete wal džema i to je prva skupina. A druga skupina od učenjaka, šta kaže? وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان obrate pažnju šta kaže druga skupina to su murđije fekihi To je stav Ebu Hanife, rahmetullahi alih. Za čije razilaženje Ibn Abi Leiz al-Hanefi, komentar Tahavija i Akide kaže da je samo a, razilaženje jezičke prirode između njega i ove prve skupine. Kaže druga skupina, ovo kažu murđije faqihi, Ebu Hanife, rahmetullahi alih, iman je u srcima. Obratite pažnju. I na jeziku, A što se tiče dijela, dijela su bogobojaznost i dobra između Ebu Hanife, rahmetullahi alaih, kažem sljedbenika Kufe, gdje on kaže dijela ne spadaju u iman. Jesu vađi, jesu obaveza, moraju se raditi, ali on ih nije smatrao da spadaju u iman. Ne znači da Ebu Hanife, rahmetullahi alaih, nije vidio namaz, da nije obaveza. Jeste, braću i sestre, obaveza je, vađib je, ali on kaže namaz nije od imana. Ehlo sunnete vol džemal kaže jeste, namaz je od imana. On kaže, dobročinstvo, na primjer, ili recimo, post, post, On kaže nije od imana. Jeste bogobojaznost, jeste takva, jeste dobročinstvo, jeste sve sve, ali nije od imana. Ehlu sunna vol džemaa kaže ne, sve je iman. Sve je iman. I djela, i, i srce, i jezik, i djela vanjskih organa. Sve je od imana. Ovo je razlika, ovo je razlika između ehlu sunnata wal džemaa, jebu hanife, kaže mu fekiha murđija, a ovaj stav Ebu Ubejd al-Qasim ibn Abdusalam kaže, braćo moja draga, cijenjene sestre, kaže, razišli su se učenjaci. Naziva ih učenjacima. Znači da su u okvirima ehlu sunnata u alđama, a nije rekao novotari, jer će kasnije Ebu Ubejd govoriti o novotarima, govorit o sektama, govorit o ljudima koji su zastranili po pitanju imana. Koji su zastranili po pitanju imana, koji su odbacili djela skroz u potpunosti i koji su rekli da iman sasvim nešto drugo i nisu murđije, samo jedna skupina, nego imate daleko više skupina, daleko više sekti i mnogi od njih koji pričaju o murđijama nikada nisu za njih ni čuli, a inša Allahu spomenut ćemo ih. Zato, braćo se sestre, nemojte nasjedat. Nemojte dozvoliti da vas neko pravi budalom i da vam priča protiv učenjaka. I nemojte dozvoliti da vas na ovakav jedan način, a, da vam neko, na ovakav neki način izokreći određene stvari. I da vas žedne preko vode a prevodi. Ne možete dozvoliti da on neko pljuje po učenjacima poput šeha Albanija, rahmetullahi alih. Ne možete dozvoliti. A bio je na stavu na kojem su bili mnogi učenjaci. Ne kažem većina, nego mnogi učenjaci. Nije došao sa tome selom šeha Albani. Zar mislite da je šeha Albani nije pročitao ove stvari, da nije on čuo i tako dalje pa znate li da nije bilo šeha Albani ova knjiga a od šeha od imama Ebu Ubejde Kitabul Iman možda ne bila i nije vidjela djelo on je izvršio tahkik te knjige iz rukopisa je čovjek izvadio jeste on je izvadio i pored toga a, opet je ostao na stanovištu ove druge skupine a Ebu Ubejde će kasnije spomenuti i donijeći argumente za prvu skupinu i reći da je to vjerovanja od ehli sunnete wal džema. I šeheh Albani uradio takih knjige. Iz rukopisa je izvadio a, još štampana ta knjiga. I napisao određene napomene. Ali pored toga ostao je sa ovom drugom skupinom, a, a danas ljudi pljuju i govore o murđijama, a pojma nemaju šta je irđa i šta je ovo pitanje i o čemu se zapravo, zapravo radi. A inša Allah ta'ala, U našem narednim predavanju mi ćemo nastaviti govoriti o ovom pitanju gdje ćemo početi sa argumentovanjima odnosno sa navođenjem argumenta po pitanju imana dokazima da djela spadaju u iman da djela spadaju u iman da su neka od tih djela sastavni dio imana a u iman ali nisu temelj ako čovjek izostavi ta djela neka a neće izaći iz vjere kao što je opće poznato kod ehli sunnata wal jamaata a onda inša Allah ćemo kasnije govoriti i po pitanju murđija ali isto tako i po pitanju haridžija isto tako spomenut ćemo stav ehli sunnata wal jamaata po pitanju počinioca velikih grijeha da vidimo kakav je to stav po pitanju oni koji piju alkohol da vidimo kakav je to stav po pitanju bludničara da vidimo kakav stav je po pitanju ljudi koji čine velike grijehe S druge strane, spomenut ćemo inša Allah između ostalih dijela koje izvodi iman i da vidimo ako Allah da ako nam omogući da pojasnimo o čemu se zapravo radi gdje je problem problem izvršavanja šartova prilikom a proglašavanja ljudi nevjernicima da li su postavljeni šartovi zatim da li su otklonjene zapreke da vidimo što učenjaci kažu ko ima pravo da izvodi muslimane iz islama Da li to može svako ili, to sta, ili je ta stvar pripada kadijama, da li pripada muftijama, da li pripada učenim ljudima i tako dalje i tako dalje. Ako Allah da, spomenut i to famozno pitanje oko kojeg non stop pričaju o meseli hakimijeta, suđenje na suđenje po Allahom subhanahu ta'ala zakonu, gdje Allah najbolje zna oni koji najviše pričaju, najviše mu se povinuju i najviše uzimaju advokate, idu na suđenje i tako dalje i tako dalje. A? a spremni su da pričaju po pitanju tih takvih krupnih mesela i krupnih stvari. Ne znam opet koliko je ova, ovo pitanje, ova mesela, e, za ovakvu jednu populaciju ljudi koji se nalazi trenutno u ovoj sobi, koliko razumiju, koliko e, kontaju stvari o kojima pričamo, ali jednostavno, jednostavno, s obzirom da su te fitne krenule, baš sa ovakvih nekih mjesta on, imam potrebu, imam potrebu, onaj, da jedan put, ako Bog da ovu stvar rašistimo, da stavimo, inša Allah, tačku, da damo a stav po ovom pitanju, kome se svidjelo, kome se ne svidjelo, onaj, njegov problem jeste. Tako da, vidjećemo ćemo, inša za dalje, ali, kako su spomenuli, nastavićemo ovo, i ovo nek ostane naziv ovako predavanja, znači, ehlu sunnetko svatanje imana, samo nek stavite prvi dio sljedeće ko voda druženje, bit će drugi dio, pa najmanje desetak predavanja samo na temu imana bit će potrebno. Najmanje desetak predavanja da bi se koliko toliko shvatilo pitanje. Da vidite gdje su zaglavili, koji su tekstove uzeli oni koji popuštaju vjeri, gdje, koji su tekstove uzeli oni koji pretjeruju vjeri. Kao što učenjaci kažu, i jedni i drugi su razroki. I oni koji pretjeruju, i oni koji popuštaju. Oni koji pretjeruju, oni gledaju tekstove koji obećavaju džehennem koji prijete za počinioce velikih grijeha, za bludničara, za kradljivca i tako dalje. Oni koji popuštaju uzimaju ajete koji govore o Allahove milosti, govore, uzimaju hadise koji govore o nadi, o praštanju grijeha i tako dalje. Došao je ehli sunna wal džema i desničara, ako možemo da kažemo, i ljevičara i došao je ehli sunna wal džema između dvije novotarije. I zapamtite, uvijek je sunnet između dvije novotarije. Uvijek je sunnet sredina zlatna sredina, ali sredina za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sredina, zato kaže jedan od imama ovoga ummeta, ha? sunnet je između dvije novotarije. Zato ćete vidjeti pitanje imana između dvije novotarije, između popuštanja i pretjerivanja, između irđa i huruđa. Vidjet ćete pitanje kadera, između džebrija koji pretjeruju s jedne strane i onaj, s druge strane isto tako oni koji idu u drugu krajnost vidjet ćete pitanje mnoge te neke mesele po pitanju sifata Allah subhanahu wa ta'ala svojstava vidjet ćete s jedne strane atezile koji negira Allah subhanahu wa ta'ala svojstva vidjet ćete također džahmije a? vidjet ćete šarije maturidije koji priznavaju samo sedam odnosno osam Allahovi svojstva gdje negiraju Allah subhanahu wa ta'ala svojstva koje se vezane za Allahu volju htijenje a? a sifat sifatul af'al, A s druge strane vidjet ćete ljude, odnosno sekte, grupacije koje su došle i pretjerale previše, pa su počeli da utjelovljuju Allah, utjelovljuju Allah subhanahu wa ta'ala. Došla je sunna wal džama između dvije novotarije. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala opisao vjernike, muslimane, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا Mi smo vas učinili središnjim ummetom, jer je islam došao između dvije krajnosti došao je između jeduizma a između jeduizma između židova i između s druge strane kršćanstva jedni su zaglavili u jednim stvarima drugi zaglavili u drugim stvarima došao je islam kao sredina jedni kažu Isa ali selam bog auzubillah drugi kažu ne oni kopile došao je islam da kaže Allahu poslanik ali je Allahov rob. Jeste. I uvijek i kažemo na ovakav jedan način istina u sredini sunnet između dvije novotarije i ako Bog da u ovom kontekstu mi ćemo spominjati pitanje imana, a braćo i sestre ne može se obrađivati, to je greška, ne može se obrađivati mesela imana bez pominjanja i jedne i druge krajnosti. To je nemoguće. I tu dolazi do pogrešnog svatanja. I sjećam se na jednom seminaru kada smo pristupali od pet dana jedan od šehova koji nam je predavao akidu samo je govorio o jednoj meseli. Meseli huruđa. I ja čujem pokraj sebe kako bosanci, nekoliko bosanaca priča kako je Rahmetli Alija iz Izetbegović kafir. Jer, su, jer je počeo da govori po pitanju o šehi, reko šta misliš ti, je li Rahmetli Alija iz ko onaj, <laughs> nevjernik, ili izašao iz vjeri. Kaže, ovo je bilo, ko je to rekao? Nikada ja to nisam. Kaže, ja ne rekao to. Rekao, čuo sam o tebe na predavanju jednom, kada si govorio da se ne može obrađivati jedno i drugo pitanje. Posebno. A evo ti si sad obrađivao za ovih pet dana samo jedno pitanje. I evo, rekao, pokraj mene već nekoliko ljudi govori o tome kako je čovjek nevjernik jer nije sudio po Allahom subhanu ta'ala zakonu. I onda se čovjek naljuti i onda je održao jedno predavanje po tom pitanju. Braćo i sestre, nemojte nasjedati, nije vjera to što se priča po internetu. To ima mnogo što šta veze sa mnogim stvarima, ima veze sa demagogijom. Nema veze, braćo i sestre, nema veze sa vjerom, sa islamom, na takav način. Nemojte dozvoliti da vam svako soli pamet. Nemojte nasjedati. Lako je pričati krupne stvari. Lako je pričati pune, ri, a, pune riječi da nam budu. I Allah subhanahu wa ta'ala zakona, šerijat, islamska država. Pa la ilaha illallah ima li jedan musliman? Ima li jedan musliman da neće šerijat? Ma ima li jedan musliman da neće Allah subhanahu wa ta'ala vjeru? Govorim o ljudi koji su shvatili Allahu vjeru, od braći i sestara. Ko ne bi želio da bude Allah subhanahu wa ta'ala vjera gornja? Ko ne bi želio da živi u islamskoj državi, u šerijatskoj državi? Ma ko bi, ko bi samo pomislio suprotno od toga a da ne kažem a ne ne kažem da progovori a kamoli da zaista želi to i da smatra da nečih zakon bolji od šerijata od Allahu subhanahu wa ta'ala zakona ili da isti ili pa da je dozvoljeno i tako dalje ali pitanje mogućnosti i nemogućnosti je pitanje oko kojeg mi se razilazimo i metodologije jeste pitanje mogućnosti i nemogućnosti hajde vi što ste čija su usta puna šerijata, islamske države i riječi džihada, gdje ste vi tu? Što ne izađeš na ulicu pa ne zavodiš šerijat? Hajde, što ne izađeš na ulicu pa ne zavodiš šerijat? Šta ćeš reći kad ti kažem? Rećeš ne mogu. Pa isto tako ja tebi kažem, brate dragi, ne možemo ni mi trenutno da uspostavimo šerijatsku državu u Bosni. Jeste, ne možemo. I to je pitanje mogućnosti i nemogućnosti. Pa što je ti ne zavediš kad su ti tolke puna usta džihada? Puna usta šerijatske države. Što, je ne, što ne zavediš ti? Gdje si to napravio nešto? Šta si ti to dao doprinu za Allahu s.w.t. vjeru? Gdje si ti to uzdigao Allahu u vjeru? Gdje? Hajde, buj rum. Pa ja kažem, ljudi moji, kada je pitanje ova mesela, ovo pitanje, pljujete po islamskoj zajednici, pričate, kad bi sada, kad islamska zajednica rekla, evo vama, braći i sestrama, dajama, pozovite iz dijaspore isto, iz Austrije, iz, a? Pozovite, evo vam, islamska zajednica. Bujrun, vi upravljajte islamskom zajednicom, evo vam sve džamije u Bosni, evo vam sve fotelje, sve funkcije. Allah mi, braćo i sestre, kad bi to islamska zajednica uradila, da vidim šta bi bilo, šta bi to braće i sestre uradile. Ma braće i sestre se sada kolju, braće i sestre se sada tuku, ljudi moji, pljuju, jedni po drugima, šta bi tek da je Allah subhanahu wa ta'ala da im da nešto? Ma ne bi se mogli dogovoriti ko bi bio glavni. Jeste. Ne bi se mogli dogovoriti oko fotelja, to je činjenica. Ne bi se mogli dogovoriti ko će gdje šta uraditi. S treće strane, ma nemamo ljudi mi kadra, nemamo mi ljudi školovani, nemamo ljudi učeni, nemamo ljudi koji bi mogli to da rade. A s druge strane, braćo, cijenjene sestre, Ljudi su ubijali djecu svoju zbog vlasti. Cezara ubio njegov sin, a? Zbog vlasti. Mislite li vi da će vama neko dati vlast? Jel? A? Ljudi prolivali krv. Pa vidjeli ste, Stalin je ubio bola milione ljudi koji se frčili i dizali na njega. Mislite li vi da će vama neko dati i reći evo vama, islamska država, evo vama pravite vi državu? Braćo i sestre učenja su to pojasnili. Učenjaci su to definisali. Učenjaci su pokazali put kako se dolazi do određenih stvari. Svatio je ko svatio, a ne svatio onaj ko nije svatio, šta ćeš mu? Ali braćo i sestre, nemojte, nemojte preuzimati na sebe teret koji nećete moći izvući i ponijeti. Zaglavit ćete sutra u belaju. Dolesti iskušenje da neko nešto. A? kaže pa ćete popustiti popust ćete nećete moći podnijeti iskušenje tražite iskušenje koje nećete moći podnijeti svojim postupcima, svojim riječima svojim krupnim, bombastičnim a, izrazima govorom pa nećete sutra u iskušenju u kojem se nađete moći podnijeti jer kad budeš dobio šamar za Allahu vjeru a? i kad se noge od, od straha ukoče, on ta reci da hoćeš islamsku državu. A koliko je vas ili onih koji pričaju, dolazilo i prolazilo isku, iskušenje. Koliko je kad je trebalo braniti islam na ovim prostorima, bilo i branilo ovdje i slušalo fijuke, metaka, koliko je osjetilo šta znači granata i šta znači biti gladan i žedan i tako dalje. Braćo i sestre, nije to pudba. A inša Allah, o tim nekim detaljima, o tim nekim stvarima, ako Bog da, progovorit ćemo i govorit ćemo ovako uz digresiju i u nekim narednim predavanjima. Zato, <clears throat> pamet u glavu, obožajte Allaha subhanu wa ta'ala kada vam je dao rahatluk, iskoristite taj rahatluk koji imate, jer možda ga sutra nećete imati. Iskoristite te stvari na sebi, na svojim porodicama, podučite djecu Kur'anu, podučite svoje porodice, pozivajte svoju rodbinu u islam, objašnjavajte im na lijep način, Allahu subhanu ta'ala vjeru, iskoristite te stvari za davu, za pozivanje, za masovljenje ljudi, da što više ljudi svati, da što više ljudi svati i razumi Allahu vjeru, nemojte nasjedati na bombastične priče, lahko je pričati, ali Boga mi kad dođe mak na konac, okreneš se, niđe nikoga nema. Sjećam se 2005. kad su mi <laughs> došli i opkolili ured, a? Nekoliko dana nakon toga nijednog poziva nisam imao. Nekoliko braće znam koji su bili žestoki nisu htjeli da dođu da se poselami jer se bojali zato a ne, da me ne bi neko vidio sa njima i tome slično jer su znali da me prate. A braćo i sestre ovamo velike priče, velike stvari i ovo i ono. Zato pamet u glavu, budite pametni, nemojte nasjedati na takve stvari. kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedinog. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đulešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Uže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima la ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre la ilaha illa Allah riječi Islama la ilaha illa Allah ključ vrata dženeta la